Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդակցություն։ Այս հաղորդմանը կներկայացնենք հաղորդում նվիրված մայրաքաղաքի մշակույթի և երիտասարդության պալատի դահլիճում օրերս կայացած Արմենիա ծովից ծով ֆիլմի ցուցանորին։ Ֆիլմի ցուցադրությանը ներկային լեգենդա նախագահ Բակո Սահակյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Արիան Զինգ, արվեստասերներ, զինվորականներ, իհարկե նաև ֆիլմի ստեղծողներն ու Արմենիա Արագաստանյանի անձնակազմը։ Այն վավերագրական ժանրի ֆիլմ է, որում ներկայացված է Արմենիա Արագաստանյանի Մեսով Մաշտոց գիտաշխատի առաջին շրջօրյա նավարկությունը հայկական սփյուռքի ճամփաներով։ 2009 թվականի մայիսի 28-ին մեկնարկելով միջերկրական ծովի Վալենսիա նավահանգստից Արմենիա Արագաստանավը 2011 թվականի օգոստոսի 5-ին նորից մտավ միջերկրական ծովի ջրեր։ Դրանովից կավարտելով հայ ժողովրդի պատմության մեջ առաջին շուրջերկրյա նավարկությունը։ Գիտարշավը, որի ղեկավարն էր անվանի հրապարակախոս գրող Զուրի Բալայանը, նվիրված էր օտարության մեջ հայ ինքնությունը պահպանած հայ մայրերին եւ իրագործվել է Հայաստանի Հանրապետության հայ առաքելական եկեղեցու եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշների ներքո։ Ֆիլմի հիմքում գրողի Արմենիա ծովից ծով գիրքն է։ Զորի Բալայանի հավաստմամբ աշխարհաշրջի մասին ստեղծվել է ֆիլմաշարք իսկ այդ առաջին ֆիլմի սցենարի հեղինակը Աննա Դերսակյանն է, ռեժիսորը Վահե Գևորքյանցը, երաժշտությունը Վահան Ասրումյանն է։ Նախքան ֆիլմի առաջնադիտումը բեմ հրավիրվեց Աշխավախմբի անձնակազմը։ Ելույթ ունեցավ Զորի Բալայանը եւ ասաց, որ իրենք Արցախում են նախագահ Բակո Սահակյանի հրավերով, ապա ներկայացրեց նավի անձնակազմին նավապետ Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Մայրա Տիկին Սեդան Աստված լուսավորի հոգին ասել է, որ իմ տղան ծնվել է Սև ծովի ափին, սկզբից սովորել է լողանալ ծովում, հետո քայլի ցամաքում։ Այդպիսինն է մեր նավապետը, որը ժամանակին ունեցել է նույնիսկ իր Արագաստանավը եւ երկար ժամանակ ուզած-ցուզած մենակ Տերը եւ մենակ այդ նավը վարողը միշտ եմ եղել են նավապետ եւ պիտի ասեմ որ մենք հպարտանում ենք որ ունենք այդպիսի մասնակետ Արմեն Նազարյանը ամեն ինչն է ինձ համար պատկերացրեցեք եթե եւ Կիլիկիայի նավագնացության ժամանակ եւ Արմենիայի ես մոտավորապես ուղարկել եմ չեք հավատա բայց այդպես եղել է 1000-ից ավելին ռեպորտաժ հոդվածներ 4 ծավալուն գիրք եւ այդ բոլորը ինտերնետի ճանապարհով անցել է իրեն ձերքերով։ Պատկերացրեցիք, ինչ վիճակում ենք եղել։ Սամվել Բաբասյան, կողքին ես տնեմ եւ մեր Հայկ Բադալյանին։ Միասին սովորել են Աբովյանի ինստիտուտի կինո եւ ցելե ֆակուլտետը վերջացրել են։ Մոտ 50 յուրաքանչյուրը գրեթե ֆիլմ արդեն ունեն նկարանած եւ հոյակապ ֆիլմեր են։ Այդում եւ անշուշտ բոլոր ֆիլմերը եւ Կիլիկիայի Եվ հիմա Արմենիայի, բայց ես պիտի ասեմ, որ Արմենիա աշխարհաշուրջը դա մոտ 8, եթե ոչ 10 ֆիլմ անելու թեմատիկ, որտեղ նրանք արդեն նկարանել են միլիոնից ավելի մետր։ Ես պիտի ասեմ, որ Բադալյանը, Հայկը, բացի ամեն ինչից, Ֆրունզիկ Մկրտչյանի զարմիկն է, ռոչ տղան է։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը։ Եվս երկու տիպ դիմասին նրանց ես ներկայացնեմ, դա սևանցիներն են դա մի անկրկնելի մի այնպիսի տղաներ են որը հպարտություն է բերում եւ իրենց խելքը եւ իրենց ծովային լինելը եւ այնպես ինչպես իրենք են պահում ծովում ամենադժվար ժամանակները եւ դա պատահական չի որովհետեւ ծնվել են ռուսերեն հետաքրիր աստացում в Սևանի и выросли на Севане դա Մուշեղ Բարսեղյանն է եւ Վահագն Մաթեոսյանը։ Ուրախ եմ, որ մենք գտնվում ենք այստեղ Ասենք որ Արմենիային նախորդել է Կիլիկիա Ռագաստանավի ճանապարհորդությունը Եվրոպայի յոթ ծովերով, նավապետ Կարեն Բալայանի դետալաչը։ Հենց այս շրջագայությունից է ծնվել նոր աշխարհասերքի դատը։ Հատկանշական է, որ վերջին մի քանի տասնյակում աշխարհում դահոզվել է ընդամենը 5 շրջեգրաֆ ճանապարհորդություն։ Եվ այն, որ հենց հայերն ձեռնարկել դրանցից մեկը, շատ խորհրդանշական է քանի որ լեռների մեջ գտնվող եւ նավահանգիստ չունեցող հայերիս համար այն մեծ քայլ էր դեպի երասան, դեպի երանելի ժամանակներ, երբ ծովից ծով ձգվող Հայաստանի նավերն ապսում էին աշխարհի ծովերն ու օվկիանոսները։ Աստիճանաբար գաղափարը հստակ իրական ձև ստացավ։ Գնվեց Արարատանավը, հավաքվեց անձնակազմը, նախանշվեց երկրին, վերանայվեցին քարտեզները։ Դա սովորական շուրջերկրյա ճանապարհորդություն չէր, այլ նախատեսված էր այցելել Թուրքի հայկական համայնքներ, որոնք գտնվում էին թե ուղու վրա, թե դրանից դուրս։ Նավապետի խոստովանությամբ Այնուամենայնիվ ֆուտբոլ բարձրացնում է Սարադաստեր դուրս ես գալիս ծով եւ դուրս ես գալիս միջազգային ջրեր։ Դու արդեն դուրս ես գալիս նեղ ազգային շրջանակներից 2009 թվականի մայիսի 28-ին Արմենիա Արագասանավը Իսպանիայի Վալենսիա նավահանգստից ուղևորվեց դեպի Ջիբրալթար։ Կին աշխարհի դարպասները։ Ֆիլմում աննամասը ներկայացվում է հայկական առաջին աշխարհաշրջի երկրորդ։ Մոսներով Ատլանտյան օվկիանոսով Արմենիան մոտեցավ Հյուսիսային Ամերիկային։ Պանամայի ջրանցքով անցավ դեպի Խաղաղ օվկիանոս եւ հասավ Կալիֆոռնիա։ Այնուհետև ջրանցքով նորից վերադարձավ Ատլանտյան օվկիանոս եւ շարունակեց ճանապարհը հարավային Ամերիկայի արևելյան ափի կողքով։ Բրազիլիա, Ուրուգվայ ու Արգենտինա այցելելուց հետո գիտաշխան մտածավ դեպի Հորն, Ռվանդան։ Անցավ նրա կողքով, շտապ Մագելանի նեղուց եւ հետո նոր ուղևորվեց դեպի Չիլի։ Ճանապարհին այցելելով Զավկի կղզի, Վարշավը հասավ Նոր Զելանդիա։ Ավստրալիայի հետևեցին Ինդոնեզիան եւ Հնդկաստանը։ Կարմիր ծովով ասելուց հետո Արագաստանավը հասավ Եգիպտոս եւ մտնելով միջև Հրական ծովի ջրերը 2011 թվականի օգոստոսի 10-ին Կիպրոսում Եզրափակեց շրջանում։ Հայաստանով մենք վրա կրում էր հայ ինքնության տարբեր խորհրդանիշներ։ Ծաղկած խաչը, հայկական քույրենը, մի հոր հայկական հող, անկախ Հայաստանի դրոշը եւ նստող մաշտոցի պատկերը։ Զորի Բալայանի մտահղացմամբ առագած իրենից ներկայացնում էր անկախ Հայաստանի դրոշը, որը պիտի եւ երկրի խորհրդանիշը լիներ եւ օգներ աշխարհին պահելին։ Նրա խոսքով նրանք պիտի տեսնեն Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը, հայ տարակելական Սուրբ Գիգիվեցու դրոշը եւ անպայման Երևանի դրոշը, որտեղ յուրաքանչյուր նավ հետևում ոչում պետք է գրած լինի, այսպես ասած, ռուսերեն ասին порт приписки, որտեղ այն կգրանցված եւ դա անպայման է։ Սա խորհրդանիշ է։ Անպայման լսել են եղել յուրաքանչյուրից մայրերի նկարները։ Արմենիա Ռագաստանավի շոգերտրյան ավարկությունը բոլորին աշխարհամասերում նախկինում եւ ներկայումս տարածված հայ սփյուռքի ճամփաներով ու բանտերով ուղեկցվում էր հայկական պատմական եւ արդի բոլոր հուշարձանների վերաբերյալ տեղեկատվության հաստատանքը։ Ֆիլմը դիտողին դերակա մասնակից է դարձնում այդ յուրօրինակ ուղևորության, օպերատորների վավերացրած օվկիանոսային տարերքին ու արհավիրքին։ Բացի հայ համայնքներից ներկայացված են այն նզակի տեսարժան բանջերը, որոնք ընկած էին արշավախմբի երթուղում, ինչպես օրինակ Կանարյան կազմերի կողքով անցնելիս, արշավախմբը եղել է Լաս Պալմաս կղզու և հատուկ աստղադիտարանում, որտեղ իզարմանս իրենց հանդիպել են հայի անվան ու հայկական դրոշի։ Կամ այս զորությունը զակտի կեղձի, որը եվրոպացիների կողմից հայտնաբերվել է շուրջ 300 տարի առաջ, եւ քանի որ դա տեղի է ունեցել քրիստոնեական զակտի, որը հենց դրա համար է ստացել իր անվանումը։ Ուշագրավ մի դրվագ եւս Ձապի կղզում կա միսի, որի վրա փակցված են բազմաթիվ ցուցանակներ, որոնց վրա նշված են տարածությունները մինչև աշխարհի տարբեր Այս ավանդույթի Արմենիայի նավաստիները եւս այնտեղ ցուցանակ ավելացրին, որը ցույց է տալիս Ձապի կղզու հեղավորությունը Երևանից ու Ստեփանակերտից։ Անձնակազմի համար անսպասելի հայտնագործություն էր նաև այն, որ Ինդոնեզիայի Ջավա կղզու վրա գտնվող Սուրաբայա քաղաքում իրեն գտան Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին։ Մուսուլմանական երկրի 2 միլիոնանոց քաղաքում այլևս ոչ մի հայ չկար, բայց եկեղեցին լավ պահպանված էր։ Եկեղեցու ներսում մարմարես իսկանակների վրա պահպանված բոլոր հայկական գրություններն ավարտվում են 1527 թվականով, երբ դադարեց գործել տեղի հայկական համայնքը։ Առավել զարմանալին այն էր, որ եկեղեցու ներկայիս հոգևոր առաջնորդը արշավախմբին հանձնեց եկեղեցու հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը, ասելով, որ անհամբեր սպասում է տարածքի տերերին, որպեսզի կատարի իր պարտքը նրան հանձնի դրանք։ Նավարկության առավել վտանգավոր հատվածը կապված էր Հորն Հրվանդյանի հետ։ Բազմաթիվ նավեր են խորտակվել նրա ափերի ժայռուտներին, որը երկու ամենահարավային կետն է եւ նավաստիների համար հնից հայտնի է նավերի գերեզմանոց չարագուշական վանք։ Ուժգին քամիներից պատառոտվում էին նավերի առագասները եւ նրանք կորցնելով ուղությունը բախվում էին ժայռերին ու խորտակվում։ Արմենիայի անձնակազմը հաղթահարեց այդ դժվարանց ուղին երկու օվկիանոսների միացման տեղը։ Հորն հրվանդանի շրջանցումը հակառակ շրջերկրյա նավարկությունների միջազգային փորձի իրագործվեց արևելքից արևմուտք ուղղությամբ ընդդեմ քամիների։ 10 կիլոմետր ճանապարհը նավագետի խոստովանությամբ անցել են 6 ժամում։ Նահի անձնակազմը ոտք դրեց Հրվանդանին եւ այնտեղ գտնվող Ստելլա Մարիս, որը թարգմանվում է ծովերի աստը, մատուհում հայկական խաչ տեղատեղեց երկիր մոլորակի բոլոր ամեղ ծովերի հիշատակին 10 լեզուներով գրված ցուցակախտակով։ Այժմ մատուհում գտնվում են 3 խաչեր՝ կաթոլիկ, ուղղափառ եւ հայ առաքելական եկեղեցիների, որոնք խորհրդանշում են նրանց հոգեվոր մեծավորությունը։ Այդ կերպից սկսվում է դեպի տուն, դեպի Հայաստան տանող ճանապարհի հետադարձ հաշվարկը։ իրավիճակներում ամենուր արշավախնդին դիմավորում էին ցնծությամբ, աղոհացով, հայկական երկ ու բառով։ Զորի Բալայանը հինգ մայիս համակներում միլիոնավոր հայրենակիցների եւ այլազգի պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպումները, յուրատեսակ բացահայտումները համարում է ազգանպաս եւ մեր երկրի համար կարևոր։ Արդյունքում Նավագնացության պատմության մեջ առաջին անգամ անկախ Հայաստանի դերոշը Արագաստանավի վրա անցավ Պանամայի ջրանցքով։ Առաջին անգամ հատեց հասարակացը եւ առաջին անգամ հայտնվեց հարավային կիսագնդում։ 3 օվկիանոս, 5 մայրցամաք եւ երկու հասարակացին համարժեք տարածություն։ Ընդհանուր առմամբ 80000 կիլոմետր։ Արագաստանավը մտնելով միջև տրապանցով, եզրափակեց նավագնացության շրջանը։ Կատարելով իր արջև դրված խնդիրները 2011 թվականի օգոստոսի 11-ին Արմենիա Արագաստանավը մտավ Կիպրոսյան Լիմասով նավահանգիստ։ Արմենիային ջերմորեն դիմավորեցին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Տիֆոսի նախագահ Դմիտրիս Քրիստոֆիասը արժանավոր Կիպրոսի մեկ եւ Հայաստանի հյուրեր։ Գիտաշխավի Պետրոսի Բալայանը Հայաստանի նախագահին համառոց եկեցեց աշխավախմբի շրջերկրյա ճանապարհորդության հաջող ավարտի մասին։ Իրանի եզրափակիչ մասում հայաստանյան քարակերական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը բարձր գնահատեց Արմենիայի առաքելությունը։ Հարկ եւ դուրս ասում, որ մինչև այսօր քանի տարի ինգը մարացավակով եւ բոլոր օկյանոս ծովերով դուք շրջագայեցիք եւ նվիրեցիք այս շրջագայությունը հայոց մայրերին, որոնք եւ մեր այդիբենը պայեցին մեր ազգը, մեր օջախը եւ մեր ինքնությունը։ Մտած ամեն մի հայկական գաղտնիք այս հսկա ազգային մշակութային վկայությունը արձանագրեցիք ապագա սիրունների համար։ Փարքասուն եւ թողաստաթողնի ձեր բոլոր բարի ազգանավեր հայրենավեր ծրագրերը։ Աստված ունի։ Վերջին ավելանք ֆիլմը, որի հովանավորն է Ռալֆ Ֆիլիպյանը, ստեղծել է Պայթ ստուդիան։ Զորի Բալայանի հավաստմամբ ամբողջ ճանապարհորդությունը կարտացոլվի ֆիլմաշարում, որի յուրաքանչյուր մաս անդրադառնալու է առանձին որևէ թեմայի կամ արժանահատակ հարցազրույցների։ Այն պատրաստել էր եւ արեցվել Մոնտաժը Նադեժդա Գոլոպանյանի, ինչու նաև ռեժիսոր Ռոմեո Պետրոսյանը։